turabahaye mwiriwe bakunze ibiganiro vya radio isanganiro nimwa umwanya w'ikiganiro gira ikishikirije ikiganiro kibaha kanya kugira icyo muvuze ku makuru tuba twabashikirije kuva ku wa mbere gushika kuri uyu wa gatanu mugahamagara ku nimero zitandukanye tuza kubamenyesha mu mwanyuza muri studio muri kumwe na Romarde niyo yabivuze mu buhinga bw'ivyuma hari Albert Nduwayo imbere yuko ndababwira rero inimero muza guhamagara kureka ndabibutse zimwe mu nkuru zaciye kuri radio isanganiro muri nondwi ubushikiranganje bw'ikiga cya leta bwarafashe ingingo yo gukura amakori ku bifungurwa vya nkenerwa nk'umuceri ibiharage hamwe n'ifu y'ibigori mu itangazo ryashizwe ko umukono ku wa 30 ntwara ntono mwaka umushikiranganje Odas Niyonzima aburongo yamenyesha ko ari mu ntumbero yo guhangana n'iduga ry'ibiciro ryibonekeza ku masoko haraheze indwi irenga hibonekeza ubukene bw'ibinyobwa vya Brarudi mu ntara ya Bururi abadandaza b'ivyo binyobwa cyo kimwe n'abadandaza b'inyama bakidoga bavuga ko aragahombo kanini kuko batariko barakora bagasaba ko ivyo binyobwa vyoboneka abakozi ba Mega iri i Bururi bakavuga ko ibyo binyobwa bishobora kuzoboneka kuri uyu wa gatandatu abavuga ko byari byatumwe n'uko burarudi ariko iroza ibikoresho nk'uko abarongo ishyirahamwe rikorera ryubaka urwo rugomero babisiguye impunzi z'abakongomani barenga ibihumbi icyenda bari mu ikambi y'impunzi ya musasa mu ntara ya ngozi bavuga ko kubaho kwabo kutagiye koroha inyuma y'ingingo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye ibifungurwa pamu igabanya imfashanyo bahora baronka gushika ku bice mirongo itanu ku izo mpunzi zivuga ko zari zisanzwe zironka imfashanyo idakwiye zikabona ko bigiye kunyuka abo bakongomani bavuga ko bake muri bo ari bo bafise ibikorwa byo kwiyungunganya abandi bakavuga ko iyo ngingo izoha bituma haduka ubusuma mu mirima ya barundi bagasaba leta y'u Burundi eka nawe bafashanya kuraba icokogwa babandanye kubaho leta y'u Burundi ivuga ko ifise umugambi wo gusanura amabarabara yose y'igihugu muri kino gihe ayatari make ageramiwe n'isidagurika ry'isi hamwe n'ubusaza bivugwa na Sylvestre Nsanze rugeze umuyobozi mukuru w'ikigo ARB kijejwe amabarabara ku rwego rw'igihugu ni nyuma yaho abakoresha amabarabara y'igihugu inomero indwi Bujumbura Rutana hamwe n'ibarabara inomero umunani Gitega Rutana bamenyesheje ko ayo mabarabara abononera ibyuma byo kwiyunguruza abadandaza nabo bakora bahomba kubera ububi bw'ayo mabarabara ayo rero namwe mu makuru twabashikirije muri ino ndwi yatanguye kuri uyu wa mbere igaherana n'uno munsi ku wa gatanu ariko hari n'ayandi ntashoboye gusubiramo mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri hanyuma muheze mugire icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri nondwe barundi barundi kazi ntidukunde igihugu cyacu mu kugarukira akaranga ko kazotumurikira maze dushinga icumu mu mashinga ntitwemere ko abanyamahanga bakikunda kudusumbya ngo nyibukira kubyo nakoze ngasiga umugani yabaho baye ubundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kabwo karyoshe nk'inyama y'ikindi menya neza uburundi amukunda uburundi umunywanyi ku murongaro mwiriwe neza Yiriwe nyakubahwa. Tuvugana nande uhagaze hehe? Asha muvuganwa muvuganwa n'umunywanyi rwa ndashimwe Jambosi ko aherereye murengeza muri commune Mpanda. Ndayishimiye Jambosi ko imurengeza n'amahoro. Yego kuri twashima buke buke. Wotubwira amakuru ubugira ucushikirije ko. Mbo jona janda babwire ni byerekeye umenga bihanze igihugu by'ibiciro. Mhm. Mm ariko emwe ntiworereka ibiciro byaraduze iharage kigeze kuri bitanu bijya bita kinure mhm. kiro c'ubufu ni bibiri na magana atatu urumva ni ukuri mbere nk'umuntu ataho umwe bita ntaho ntikora kugira afungure n'urugamba bidasanzwe reka rero twizere ko bigiye guhinduka ni ukuri reka dusenga imana kumbura hari igihe bizogenda neza mugabo ni ugusenga imana kuko n'ibihe bashobora kubamo kuko jambo ry'imana ryavuze ati mu gihe cy'imperuka indya zizokena bisange ntibyoroshe none namwe mu kurindira ibyo bivuye hanze muri ko mwiyungunganya gute mwirima ry'impeshi mu bisanzwe icyo turiko turakora turiko turagerageza turima tugerageza naho bitagenda neza ariko mugabo ntawucanira amaboko ngo uriko twumvise yuko bihaza hanze tuvugana nande muvugana na Ferdina Ferdina uhagaze hehe kano kanya ni muri komine mukaza Ferdina tubwire ayo makuru ugira ko amakuru twavuze muri nondwe yego hama ngira ntangure gushima leta y'u burundi mm-hmm. ingena yarabye kugira ngo kanatsinda nta muntu leta ni twebwe leta niwe leta ni jewe mu gihe abantu tutahari bajya abategetsi nacoro nabo bahabereye mm-hmm. ari bwonyine mm-hmm. bakaba bafashe ingingo yo gukorora amatagisi ku biciro ku biribwa biva hanze nkaca nsaba yuko bogerageza nk'uko bimeze hakaba umugwi ku ruhande rw'abaserukira abaguzi mhm. nabo muri leta mhm. kugira ngo ikintu cyose gishyirwe ku giciro ku giciro cyacu mhm. isukari mu bikorwa kw'amatagisi yavuyemo mm. isukari yaragurwa bibiri n'amajana atanu ahandi bakagurisha bitatu umuntu wese ngira yagurisha igiciro yishakiwe nyine avuga ati ngura isuku rero nkaca mvuga ati ubu rero nuvuga ko ubizi tugiye kuronka akarusho mbe mhm. ndavuga iyo oh, nyakubera risanzwe igugwayo mhm. bishoboye guca bikoroka ibindi ah, bizokoroka ku miceri amafu ibindi byose nyine bakuye ko matageze mhm. kugira ngo abadanazane bikite mu kiza kandi ibyo nibaza ko bidashobora guteranya urundi n'u rwanda bari basanzwe ariko babana neza mhm. babandanye bakorera hamwe amatohoza ah, abe kugira ngo umuco uje ahabona mhm. ah, kubera ko iriya gihe eh, abari ku butegetsi mu rwanda bari ko baragwana mhm. bakagwana bahiga gufata igihugu bahiga guhagarika jenoside ariko irakorerwa abo mu bwoko bw'abatutsi ariko ibyo novuga ko hari abantu novuga yuko mhm. Oh, amacakubiri ahari ni uko gusa usanga ari kutabwa rumwe n'abantu ugasanga mwagiye hanze y'igihugu abandi bagiye mu ntuzenya ariko ibyo zose ntibatanizere ko nyine icubahiro bazobikora burya bavuga ngo baduhayiraye ko nta muntu aryoherwa n'uko mwene waba ari hanze n'aba ariko arafata icyo ashaka mu gihugu ciwe kandi bari bagisangiye mhm. hama amatohoza ndabona jewe azogorana cyane rwose mhm. kubera iki ariko ahiga mbere no gufata igihugu kugira ngo ahagarike ivyo byose eh. niyo mbona ah, hari zizogorana cane gose reka reka nsoze nshimira buramatari mu ntara ya muyinga yahagaritse ingingo ye mu ntera araho yashaka kuzatira umuntu ngo amwirukane amwirukanamo yari umuvetaranje yari iki Izo ni bya bintu by'abategetsi usanga aca yiyumvira ngo je mfashe ingingo ngwinyi mfashe ingingo iyinya mugabo nkaca nshimira buramatari ko yaca yigira abandi bategetsi bose bo biraba bakaza barakora uko ntiyagira umuntu ahohoterwa mu gihugu ciwiwe nicyo mbona gikwiriye cyane rwose bakwiye guhagarika kumwe kujya babura amatara wumva bavuga ngo ntihagire ngo injya ziva uje mu yindi komine ese kubera iki izo ngingo bayifatira iki kandi ari mu burundi kubera iki gitega yimbutse itogemurira murambya bw'ico myengo bwari iki babivuga ariko n'ubu nobwa yuko ntibirahera cyane gose mugabo biriko biragabanuka nibaze bararabira karorero ubu turi muri EAC e. hmm muri hari igihugu bishobora kurengera kika gufata abantu kandi bari mu makosa afatika mugo usanga nka mu gihugu cy'u Rwanda bari bagwa ikigongwe abanyororo bagirizwa yuko bafatanwe inkoho bamwe bavyemangira bariko baragwanya bateye igihugu mugara avuga ati reka tubarekure ahubwo tubajane mu nyigisho kubera ubuzima si mu munyororo natwe rero hari igihe tuzokwikangura mu gatondo twumva tuti eh, leta y'urundi yahaye ikigongo abantu bose bari hanze bari bariko imitaya ibakuyeko ko bose bapfunzwa ibya politiki bose yabakuyeyo amaradiyo yose atarugurwa yuguruwe ibyo byose tuzokwikangura dusanga byabaye rega buriya ah, tugushimire Fredina bamwe bari hanze abandi alo alo munywanyi wacu ntishoboye kumvikana isaha zibiri n'iminota mirongo itatu n'ibiri muri studio za radiyo isanganiro kiganiro nigira icyo ushikirije muragira icyo muvuze ku makuru yavuzwe muri nondwi kuva ku wa mbere gushika kuri uno munsi wa gatanu alo abanywanyi bacu no munsi ntibiri biragenda neza udutelefone turi ko turabankira sinzi uko coba ari kirere cyane nuko baba bagutse amayinite adakwiye baze bararaba ubuvuzi turabashikiriza mumaze gushima kubera uburyo amatagisi y'imfungwa yavuyeho basi icyo tagisi y'imiri itanu ariko umugabo ugira kabiri rero abadandaza rero nibo bagoye bose baduhuza ibiciro nyine mu nyuma nibaza ko namwe muri ngaho kugira muze murabavuga muti aha mwadugije ibiciro eee bashe ingenzi ni nabo nyine hmm. reka baca barusha leta reka kumbure leta izomenya nyine ikurikirana iryo duzwa ry'ibiciro canke igabanuka ryabyo ku masoko eh. kuko niyafashe ingingo yo ko byinjira atamatagisi ni uko ishaka ko bigabanuka ku masoko eh, ntabwo no kubacungera cyane aba badandaza ariko iruhande y'ibivuye hanze turindiriye mwe muri ko mwiyunganganya gute kugira muronke n'ibindi byo bisahiriza basa bari ku murimo mm. eh. nk'ubu mumaze gutera ibiki muvuga muti buca byera vuba ubu mhm. bo bari guterwa n'intugu z'amateke mhm. eh. utire vuba amateke arashwara mu masoko eh, ni byiza rero ko namwe abarimyi abandi cyangwa abandi nubwo mutabamurere barimyi abantu murimisha ibintu bigume birimwa ntitugume twiteze gusa ko ibyo bizova hanze ariko tube dufise na bikeya biza bisahiriza eh, tugushimire bazira inyakamwe ijoro ryiza ngaho isororezo komera muri rusange ujya mu igeme yaramuhohoteye kuko mm-hmm. ndibaza yuko mu gihugu cy'uburundi umuntu afite uburenganzira bwo kuba aho ariho hose mu gihe atari karahohotera mm. nayo bajya bapfasoni baba baritwariye ujya mu igeme ndibaza ujya mu igeme naho yoba yakora akajya kazi nta mugabo asanga muhiriwe mm-hmm. bamusanga aho yibereye mhm. nta mugabo aza guhengahenda nibo bajya kumurondera wewe rero uti eh, nubwo yoba abikora ko atabarinda gusanga muhira nta kabi kiwe ni uburenganzira bwiwe icyo twakwita liberite mhm. ni ukumuha umwidegende cyangwa uburenganzira bwiwe ego kumbe ah, mhm. aha rero ngira ko nsaba abapfasoni mu gihe uzaba bibankeye yuko bumvikana n'abagabo babo mhm. ntibabe bareka kutishabuka umuntu umugabo abagabo babo babankiye nibaraba ukuntu babahendahenda byose naho babizemo oya si wo muti wo kubivamo ariko urumva nawe nk'ubu ubonye nk'umuntu yoba agira gusamburire ntiwoca ubihora reka mumenyesha amakuru ingorane mhm. z'abapfasoni ndazikwereka mhm. umupfasoni naho yobona ari kayaga n'umuntu w'umugabo mhm. dufata nk'umupfasoni abonye umupfasoni abonye uwundi mupfasoni mugenzi we ari kayaga n'undi muntu w'umugabo mhm. atavuga ngo nta bindi bavugana ngo nzi bari ko baravugana we biramaze kugushikira sa we biramaze kugushikira cyane rwose uca ubyifatamo gute mugabo mhm. bapfasoni ntibamenye yuko umugabo ari kayaga n'umupfasoni cyangwa nabo baba bariko bayaga n'inkumi isuku boye ko baba bariko bayagabija hari nabo baba bariko bayagibira kandi ikindi naho abapfasoni mhm. ntibamenye yuko bambara umubiri nk'uwo abandi bambaye reka kumbureba kumvise iyo ntererano yawe yo gushimira ah, buramatari w'intara ya muyinga nawe yabyumvise niba ariko arumviriza isanganiro muri kano kanya ikiganiro nigira icyo ushikirije minota cumi n'ine isaha zitatu zizoba zuzuye neza muri sitidiyo za radiyo isanganiro byiza byinshi cyane natwe abantu bawe turagukunda tuzokugwa inyuma Halo. Halo. Halo. Mwiyebazi. Halo. Tuvugana nande? Iturumva. Hubwo wokwigira kure ahantu hari urwamo Engi nka telefone kagoranye ariko nimwe mucumva ni mhm. Emmanuel mu cibitoke ca Rugombo nagomba ndababwire ko mhm. izi nimero muduhereza za fixe mhm. tuzi telefone ko ntimwitaba Hmm. kubera iki mutitaba kandi arizo zitworohereza nka twebwe dukoresha umuhora wa na mobu amaranje ku makuru yaguzwe na Giranshimwe mhm. eh, aya makuru yasohowe n'abagize leta ajyanye n'uko bakwiye ko amakori ku bidandazwa by'ibiribwa biva hanze mhm. ni byiza cyane turabishimiye kuko abaguzi twari tugezeho umwasha ashaka mhm. ariko kandi bace baraba ko borohereje ababikura hanze akumbure n'ibi duhana imbibe natwe imbibe zugurwe ah, ibyo tudafite tuze kubikurayo nabo ah, ibyo bafise babizane tubironke byoroshe murakoze eh, namwe abarimyi none ubu muri ko mukora iki kugira reka Emmanuel mu kibitoke ntidushoboye kumvikana ariko reka ashima ingingo yo gukura amatagisi ku bifungurwa byinjira bivuye mu bindi bihugu avuga yuko boreka n'imbibe zimwe zimwe zikugururwa kugira alo alo tuvugana nande ndagize mwiriwe mwiriwe neza ni amahoro ku ni amahoro yego me tuvugana nande muravugana na mawe nayo meretusi batazira nyamuranzi mawe nayo uhagaze he mpagaze aha mu gisagara cya bujumbura ngaha mu kinaniro meretusi ntabwero mwari niyo yabivuze yego tubwire amakuru yagukoze ko muri ino jewe numva umunezero kwa ya makuru leta y'u Burundi yaraye isohoye yuko ibintu biva babikuye kwa makori mm nokuri igiye guhurirana nuko eh, umwimbu giye kuboneka kuko kwimvura iri kiragwa mm bakaba baciye bafata iyo ngingo mm -hmm. bizoca bigenda neza kuko mu minsi mike y'ubu byasigaye ukwezi kumwe kugira umwimbu uboneke uti rero urizeye ko ibiciro bigiye kugabanuka vuba ibiciro bigiye kugabanuka vuba kuko urumva bamaze kuba bagabanije ayo makori ku biciro bambe ku bidandaza biva hanze biribwa nk'amafu n'imiceri mhm. udoca usanga biciye byunganira n'ibyari bihari ibindi nabyo biciye byera bizoca bigenda neza none nk'abarimye hari ibindi bindi mwoba muri ko muratera bizoza birasahiriza ibi bizoba bivuye hanze urabona nk'ubu umuceri ugira wiri mhm. ibiharage nyine urabona turi ko turarima bigira byiri ibijumbu mhm. niko kuko rero hamwe baciye bareka ayo makori akapa ku ibyo byinjira biva hanze mhm. bitesha byunganira udasanga ku masoko ibiciro byakorotse nk'umuceri ndabona uri kuragabanuka ugeze kuranga umuceri wageze kuri bitatu n'atandatu wahora kurangaye mu minsi iheze kurangwa aho ni kure yo kurangura mu minsi iheze twaba turangura bitatu n'umunani byatwese ikiganiro ni bwira icyushikirije mu minota mike yakiza kuba kirangiye ariko kandi turacyakira abanywanyi baza kugira icyo bashikirije ku makuru yabakoze ko muri ino ndwi Ego nagenda mumenyesha yuko ku murongo nabimwe dusigaye tubumva nabi nabi gose Eka ico kibazo abahinga bagiye kugitorera umuti kugira Oya bararaba bahinyanyure bagihinyanyure muze murayumva neza tankomana Cyane gose Sawe joro ngahinya bihanga Umunywanyi wacu ntidushoboye kubandanya tuvugana. Baze bararaba neza aho bashobora ku dushobora kubumva ta nkomanzi. Imigambwe intara ubwogo amadini abe n'imana metusi yari mu kinanira cya bujumbura reka nabo bose bagerageje kwakura ntibyashoboka twizera ko mu ndwiza bizoshoboka muri studio mwari kumwe na Romuald niyo bivuze mu buhinga bw'ivyuma yari Albert Nduwayo tubipfurije twese ijoro ryiza